Відаць, глядзеў нахабнік на яе ногі знізу. Крокі пачалі спускацца, даляцца, і ўсё звінеў яе галасок. Яна ўсё яшчэ нешта гаварыла пра свайго тату, пра пана грота, пра трусоў. Я пачуў шум машыны. Потым падрабязны даклад аб пошуках нейкаму начальніку. Магчыма, што гэта быў сам бругер. Выслухаўшы ён рэзюмаваў: Ідыёты! Перавярнуць дагары ўвесь раён, але знайсці гэтую сволач. Вось яго фатаграфія. Працавалі яны аператыўна, нічога не скажаш. Меншык за гадзіну пасля здарэння была размножана моя фатаграфія я чакаў будуць яны пераварочваць дом савіча ці не прызнаюся ў той міг мне не хацелася страляць у іх ні з пісталета ні з аўтамата Я разумеў якую небяспеку наклікаў бы ўзброеным супраціўленнем на гэтую мілую трашчотку Пры ўсёй суровасці і бязлітаснасці таго дня мне да болю стала шкада яе. Ёй трэба жыць, трэба жыць, каб прынесці камусьці много радасці. Нам пашанцавала. У дом яны больш не вярнуліся. Бругер верыў доктару Савічу пераварочвалі суседнія дамы. Праз некаторы час яна зайшла да мяне. Ціхенька адчынила дзверы, моўчкі прайшла да канапы, зморана села, вытерла далоней лоб, але вочы яе блішчалі радостна і ўзбуджана. Ух, здаецца, мінула. Як я баялась! Ух, каб вы ведалі, як я баялася. Цяпер, Я ведаю, что такое душа ў пятках. Яна скінула басаножку і памацала сваю пятку. Это было наюна і смешна. Яна сама засмяялася. А хораша я вадзіла іх за нос. Вы чулі? З мяне могла б выйсці актрыса. Да вайны я хадзіла ў драмстудыю пры клубе чыгуначнікаў. Яна вздыхнула, успомніўшы той дарагі да ваенны час. Я спытаў, як яе імя. Софа. Мама звала Соня, а тата і тётка Зося. Мама моя на 20 гадоў маладзей за тату. Яе забралі ў армію. Мама хірург у нашу армію подкрэсліла дзяўчына і тут жа ўздыхнула. а тата працуе у немцаў. Парадокс, Праўда? Тетя Марына памерла два месяца назад. Пасварылася з татам. У а яе хворае сэрца. Тата вельмі перажывае цяпер. Нашто ты я тата, тата, А вы можа не ведаеце, хто мой тата? гэта доктор савич вы гараджанин у горадзе яго многія ведаюць я адказаў что ведаю сцяпана андреевича ён вучыў мяне гэта яе просто ашаламила она подскочыла наблизілася і пільна угледзелася мой твар Божа мой цяпер я здаецца успамінаю Вы прыходзілі да таты здаваць экзамены, калі яго аперыравалі з прычыны тромбофлюбіту. Роптам стала задумліва сур'ёзна і спытала: Скажыце, вы ведалі, што тата працуе у немцаў. Ведаў. Ведалі і прыйшлі ў наш дом, ведаў і прыйшоў бо упэўнены, што доктор Савіч не прадасць мяне. Яна доўга глядзела мне ў вочы, потым нахілілася і пацалавала ў шчаку. Пацалавала не падзявочы сарамліва ці гарэзліва, а па-даросламу сур'ёзна з удзячнасцю. Мая першая падпольная клічка была Віктор. Я чамусьці сказаў яе, а не сапраўднае імя. Хоць пасля зразумеў, што гэта недарэчна, непатрэбна і няшчыра перад зосей. Дзякую вам, Віктор. Цяпер вы мне брат. Федыце. Я вас схаваю як брата так так схаваю что фрыцы за сто год не знойдуць хадзімце а то праз гадзіну прыйдзе грот ой ён дакладны тады я спытаў думаю у доме дзе жывуць два лекары э, знойдзецца скальпель і пінцет скальпель навошта вам скальпель у бядры маім сядзіць асколак гранаты вельмі магчыма што толькі ў той міг яна адчула ўсю сур'ёзнасць барацьбы свайго мімавольнага ўступлення ў гэтую барацьбу небяспекі якая цяпер пагражала ёй батьку трусы фармалінка балбатня з гестапаўцамі ўсё гэта відаць рабілася ў парыве у захапленні незвычайнасці ўсё гэта было ну была амаль гульня хованкі маладога здаровага хлопца а тут яна зразумела і разгубілася спалохалася замітусілася што ж рабіць хадземце ў бацька ў кабінет там ўсё ёсць не не нельга могуць прыйсці а давайте сюды на гару аўтамат поставим на месца ось так крывіне накапала агледзела подлогу потым адчынила невялічкія сцяныя дзверы і мы апынуліся ў каморы завешанай вопраткай десяткі паліто касцюмаў плацяў нешта зашытаў прасціны мабыць футры пахла нафталінам у Богато жыве доктор Савечка да добра таму і да немцаў падаўся, падумаў я недобразычліва. Мы подлезлі под вопратку яшчэ праз меншыя дзверкі выйшлі на гарышча, вузкі тунель паміж сцяной мансардай дахам, аднекуль здалёк цадзілася святло і было відаць, што тут сапраўды чорт зламае нагу старыя крэслы, карціны, дываны, верстакі, рыбацкія сеткі, мешкі, посуд. Всё гэта было нагрувашчана абы як. Мы ледзь прабраліся, нават паўзлі праз нейкую шчыліну. Гэта быў праход под выступам акна. Такім чынам мы перабраліся на другі бок за глухую сцяну мансарды, дзе было больш прасторна і светлам. Тут на старым матрацыі, Зося зрабіла мне прытулак. Праз другі ход праз люк у столі над кухняй яна прынесла прасціну, падушку, коўдру, інструменты, бінты, вату, мёд. Я зрабіў сабе аперацыю, дастав асколак з яе дапамогай. Перад гэтым мы паспрачаліся. Я лічыў сябе ўжо закончаным медыкам, медтэхнікум, як тады называлі курс інстытута. Ва ўсякім разе даўно ўжо пазбавіўся фальшывай сарамлівасці, калі што тычылася хваробы. Калі ведаеш перад гэтай дзяўчынкай, <clears throat> ну мне стало сорамна агаляць сябе. Я попрасіў яе адысці. Яна запярэчыла: « Я ніколі не хацела быць лекаром. Але я, дачка лекараў сказала яна рашуча і такі добра помогла мне во всякім разе крыві не баялася і павязку зрабіла професійна а потым прыйшоў грот мы пачулі як ляпнули за сцяной дзверы Зося нырнула ў люк цяжкія крокі іх галасы яго і яе словы глухлі ў сцяне а про что яны говорили я ненавидел немца двойной ненавистью и за тое что ён офицер гитлеровской армии и за тое что оорвал зосю и не дае ей з'явиться сюды одному мне было тяжко вечерела узняўся ветер стары бляшаны дах грымеў на тысячу ладоў а мне здавалася что над городом и ідзе страляніна. Што крычаць жанчыны, дзеці уявіліся павешаныя. Так, як ні разу яшчэ за гэты доўгі і страшны дзень. Вецер гойда іх целы, шчарнелыя твары, шчарнелы твар Паула той жывы ясны твар по якім заўсёды гуляла усмешка то гарэзлівая вясёлая то хітрая то сумная и он стаяў перада мной жывы прасіў антоша калі со мной что здарыцца не забудь тарасика я не знайшоў тарасика мне хацелася раўці и ад крыўды і болю. Пачуўся глухі барытон савіча недзе ўнізе, туды ж спусціўся немец. Гласы сціхлі, напэўна, селі вячэраць. У светлай сталовай за круглый стол накрыты белым абрусам. Упершыню я ўспомніў, што цэлыя суткі нічога не еў, Але есці не хацелася, гудела ў галаве. Хто такі Савіч? Зося горача падзякавала, калі я сказаў, што ўпэўнены, што доктар Савіч не прадасць мяне. Але яна не сказала: прыйдзе тата і зробіць вам аперацыю, не павяла ў бацька ў кабіне чаму? ці скажа яна яму пра мяне тысячи думак адразу яны палілі мозг я адчуваў што пачынаецца гарачка калі страчу прытомнасць пачан ой пачну трызніть выдам сябе выдам яе і я напружваў усе сілы сцямнела на ветер не сціхаў асенні холодны злы і я такі праваліўся жудасную яму там клубком сплёўшыся качаліся ваўкадавы гледзячы на іх ржалі сэсаўцы і морды ў іх таксама сабачыя раптам лучэнскі страшэннай доўгай рукой як увія паказаў на мяне вось ён я уцякаў а яны гналіся за мной з надзвычайнай лёгкасцю я скакаў цераз парканы цераз дамы нават а яны не адставалі меня калацілася сэрца вось-вось дагоняць а прытомніў я ад дотыку да твару холоднай мяккай далоні і шэпту на двухам родненькі мой что с тобой гарачка на выпі вось гэта і з'ешь У поўнай цемры дзяўчына сунула мне цёплую пляшку, помогла падняць галаву я выпіў салодкую вадкасць, ад якой пахла парэчкамі, і вермутам. Яна падбадёрвала піпі, ты стагнаў, не трэба стагнаць, нельга. Каб я магла застацца тут з табой, я пільнавала б цябе з'еш вось гэта. У руцэ маёй пынуўся кавалак мяса, відаць трусяціны, Яны селі гуляць у шахматы бацька і грот. Абодва нечым усхваляваны нешта хаваюць ад мяне, А я ад іх, каб мне застацца з табой, Віктор, я пільнавала б цябе. Пітво і ежа падмацавалі, я зразумеў, чаго яна баіцца. Прыйшлося заспакоіць яе, што я не буду больш стагнаць і крычаць. Гэта у сне больш спаць не буду. Яна бясшумна знікла, але пакінула мне сілу і заспакоенасць. Цяпер я адчуваў яе прысутнасць, яе клопат, і мне не было страшна ў цемры пад дахам, які гудзеў і ляскатаў, каб толькі не залішні быў яе клопат. А то якраз яна не я можа праваліць нас. Цяпер ужо, Я думаў не пра сябе, пра нас. Мне сапраўды стала лепш. У всякім разе прытомнасць больш не траціў. Недзе апоўначы пайшоў дождж. Тысячы малаткоў загрукалі па блясе, потым по маёй галаве оглушылі, і я праваліўся в пустую яму, дзе не было ні сабак, ні ястапаўцаў. Рачнуўся, калі развіднела. Адчуванне ранішняе здаровае, нават нага не балела, ну не вельмі балела. Больш балеў палец на руцэ. Я доўга не мог успомніць, ад чаго, У думках цішыня і на двары ціха ляпнула фортка. Гласы Нехта пайшоў. Хутка з'явілася Зося, прынесла сняданак, кашу, малако, яблыкі. Смачны і многа. Была яна засяроджаная, сур'ёзная, не такая гаварлівая кучора, паведаміла з болем і смуткам. Яны повесілі 11 чалавек на плошчы. Такое сверство. На нашы задушылі начальніка паліцыі і таксама з болем сабаку сабачая смерть не вытрываў я. Яна глянула на мяне і здагадалася. <gasps> Гэта вы? цяжка зразумець. Чаго больш было ў яе вокліч? Здзіўлення, захаплення, інтэлігенцкай грэблівасці ці страху? Я спалохаўся, што цяпер гэтае аранжарэйнае дзіця будзе, баяцца мяне. Страшна стане ёй заставацца адзін на адзін з чалавекам, які можа вось так проста задушыць другога. Я выканаў прыгавор народа. Этаму гаду даўно быў вынесены прысуд, у мяне не было другой зброі. Это было як апраўданне і самому мне стало непрыемна, чуму я апраўдваюся. Не, Яна зразумела, ўздыхнула цяжка і сказала: « Я хачу ненавідзець іх, як вы. Хачу і не магу. Грот добры чалавек культурны ветлівы. Яна меркавала аб фашыстах по адным нямецкім лекары. Для того, каб ненавідзець іх так, трэба ўбачыць тое, што бачыў я. І пачаў расказваць ёй пра расстрэл ваеннапалонных у кар'ерах цагельнага завода, пра катаванне наших людзей сутарэннях гестапа, пра жудасці жыдоўскага гета, пра зверскае забойство девятгадовага хлопчыка майго суседа, віна якога заключалася ў тым, што гуляючы на вуліцы, ён напісаў на снезе слова гітлер і пра барацьбу, якую вялі армія, народ партызаны, пра падпольлю ў горадзе, пра Паўла. Як крычаў ён да людзей апошнія словы перад карай. Не, яна жыла не так ужо ізалявана. Многія факты даходзілі да яе, але паводзіны бацькі, якога яна любіла і з маленства верыла кожнаму слову яго і ўчынку, а потым гэты грот хітра капаў на дзявочы розум. Быццам асуджаў жорсткасці ўлад, але тут жа апраўдваў іх тым, што нібыта з нашага боку вайна вядзецца антыгуманна у парушэнні ўсіх канвенцый. Факты фанатычнага забойства нямецкіх салдат і чыноўнікаў, вымушаюць улады да такой жорсткасці. Вайна ёсць вайна. А вось каб наш народ скарыўся, яны немцы рабілі б толькі одно, неслі б сваю высокую культуру. Он многа і часта казаў ёй пра вялікую культурную місію нямецкай нацыі. Паслухаўшы зосю, я зразумеў, што не такі ўжо ён бяскрыўдны. Хірург грот. Шмат у чым ён страшнейшы за тых, што страляюць і вешаюць. Розніца хіба ў тым, што ён проста разумнейшы за іх. Юная чыстая душа рвалася да змагання, а яе хітра скоўвалі ланцугамі хлуслівых слоў і перакананняў. Ператваралі ў чыстенькую культурную кухарку. Хацелі, каб у будучым яна ведала толькі три к: Кірхен, кюхе, кіндер. Яны даручылі ёй, усю гаспадарку. Каб у яе не заставалася часу на што другое. У доме мог быць дзеншчы і кработніца, не. Яна гаспадарыла адно. Гроты бацька памагалі ёй. Ну, грота я разумеў, За год пабачыў сялякіх фашыстаў, але Савіч. Той Савіч, які ўсё жыццё смела змагаўся з эпідэміямі, навошта яму завязваць вочы ўласнай дацэ добра што яна вось такая выйшла з савецкага жыцця са школы без бунту без шуму аднак і рвала все іх путы якая была падпольшчыца падумаў я калі яна між іншым расказала пра трусоў і фармалін Мы з ёй гутарылі гадзіны дзве. Потым яна спахапілася Ой, трэба ж абед гатаваць. Савечы грот з'яўляліся на абед роўна ў гадзіну дня з нямецкай дакладнасцю. Пасля обеду мы гутарылі зноў шэптам, безумоўна, Яна нахілялася да мяне, я адчуваў е гарачае дыханне. І мне было хораша. На трэці дзень раніцай мяне наведаў сам гаспадар. Савіч зноў перапытаў здзіўлены Шкіч. Савіч. Ён з'явіўся нечакана і не праз люк, відаць, яму цяжка было падымацца па крутой лесвіцы, а адтуль спакояў грота. Я пачуў чужыя крокі і схапіўся за пісталлет. Ён прадугледзеў гэта, сказаў з-за вугла, не ўздумайце страляць. У мяне мірны намер. Я схаваў пісталлет под коўдру, але не выпускаў з рукі. Савіч наблізіўся, сівы сутулены стары, зусім сівы, з белой белой головой. В часе акупацыі я стараўся не трапіць яму на вочы, каб ён не пазнаў свайго былога студэнта. Зрэдку бачыў здалёк. Як ён змяніўся? куды дзеўся той стройны рухавы жыццярадасны мужчына якога мы любілі ў тэхнікуме нягледзячы на яго патрабавальнасць навошта такому старому працаваць у немцаў ды яшчэ ўзначальваць аддзел аховы здароўя чыё здароўе ён ахоўвае сваё ўласнае не мог захаваць подумаў я На гарышчы быў паўзмрок, але Савіч адразу пазнаў мяне. Антон Яраш. Цудоўная памяць. Чакай, чакай. Высокі блондин. Дык гэта ты лучынскага. Неяк зморшчыўся ён. Непрыгожы акт мяне ўзарвала, а вешаць людзей на плошчы прыгожы акт А што варты нейкіх халуй у параўнанні з тымі людзьмі Чішуй ты гром прашаптаў ён ні аднаго цябе ставіш под удар Не забывай Я адразу прыкусіў язык Ён сеў на матрац памацаў сухой далоняй мой лоб паранены Зося бінты цягае паранены прызнаўся я Пакажы. Разбінтаваў, аглядзеў рану, што аперыраў сам з дапамогай Зосі. Махідная дзяўчынка. Труса забіць не можа, крыві баіцца. Ну што ж гангрэны няма праз тыдзень будешь танцаваць. Калі-небудзь станеш добрым хірургам. У той міг я адчуў да яго сімпатыю не чорт возьми все-таки гэта яшчэ той савіч якога я ведаў і мяне мімаволі вырвалася дзякую степан андреевич няма завошта мне дзякаваць пробурчаў ён зосе дзякуй і помаўчаўшы сказаў сурова и выціснуўшы па адным слове: ты вось што ляжы тут ціха ляжы, але крый Божа кранеш Зосю, я не адразу нават зразумеў что значится кранеш а зразумеў задыхнуўся ад абразы абурэння Что ж я по-вашаму фашист? Ён паляпаў мяне па шчаце, ну ну ну ну не крыўдуй. Я <clears throat> сам некалі малады быў. Маладосць ад маладосці розніца. Савіч стоена ўздыхнуў. Але Цяжкая у вас маладосць. Ну, будь здароў і будьце асцярожныя. І пайшоў. Яшчэ больш здавалася, згорбіўся. А праз колькі хвілін з'явілася Зося шчаслівая, але ў слязах кінулася ў парыве да мяне, абняла, пацалавала. Віктор, даражэнькі, ты ведаеш, зноў на ты, як у тую першую ноч ты ведаеш, ён нічога не сказаў, прытуліў мяне да сябе, пацалаваў і заплакаў. Тата заплакаў, Божа мой. І только увесь час паўтараў: будьце асцярожныя, будьце асцярожныя. Яны не прыкмецілі, як развіднела. Быў канец чэрвенем, самая кароткая ноч. Прачыналіся птушки, напаўнялі гоманам лес, а два чалавекі жылі ў мінулым. У іншай ночы далёкай страшнай. Толькі калі над дубамі са свістам праляцелі дзве качки, гучна шлёпнуліся ў старыцу і кракнулі, Яраш, перапыніўшы расказ, падняў галаву, здзівіўся. Раніца. Ну, вось па сутнасці ўсё, што мне хацелася расказаць табе. Пра ўсё іншае як-небудзь пасля. Шкоіч маўчаў, пераварваў тое, што пачуў. Гатовы сюжэт, гатовыя вобразы, Але спачатку трэба выясніць, хто ж такі Савіч. Стомлены ярыш сядзеў на лаватцы і слухаў раніцу. Нарэшце Шковіч адчуў, што яму холодна на зямлі, самлелі нага і рука падняўся поцягнуўся ну брат ой, даў ты харч майму склератычнаму мозгу скажы шчыра антон чаму ты расказаў все гэта маўчаў маўчаў і раптам бух адразу в одну ноч сярод ночы чаму я расказаў у Яраш як бы задумаўся на хвіліну. Учора я спаткаў Зосю. Савіч! Кирилла пераскочыў вогнішча дзе чакай ты ж казаў что дачка савіча загінула так я думаў 17 год ну і ну Дзе ты яе спаткаў? У больніцы. Хворая, Чакай. Калі хавалі Савіча. У маі 43. -го. З верасня да мая яна павінна была даведацца, хто ж яе бацька. Трэба распытаць яе ніякіх роспытаў да аперацыі. Я буду аперыраваць яе, набыты пароком сэрца кирыла свіснуў раптам зарэжаш я рашу здрыгнул дурань я нікога не рэжу я лячу и напэўна адчуўшы што сказаў груба прапанаваў па-сяброўску цёпла хадзем на луг сустрэнем солнца